بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين بان السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da duwa a wannan yini na sha takwas ga watan Ramadan a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da sha takwas jiya idan ba manta ba mun tsaya karshen aya ta arba tamanin da hudu a cikin wannan sura mai albarka suratul nahl wato fadin Allah ta'ala wa yawma nab'athu min kulli ummatin shahidan thumma la yu'zanu lil ladzina kafaru wa la hum yusta'abun ya za mu tafi farkon ta tamanin da biyar da Allah ke أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا ba ba idan kafirai suka wayi gari ma'ana zalimi azzalimai su ne kafirai idan kafirai suka wayi gari suka ga azaba a ranar فلا يخفف عنهم العذاب فلا يخفف عنهم بعد ما اتصلت عنك عذاب بعض المؤمنين ولا هم ينظرون فلنكم بعد ما تجدون سبعا فهو هنا انا مثلا سوى يا عيد جمد عذاب الله ابو بكر duk wani abu na an gani ko babu shi kenan kafin ganin azabar yau mutum na duniya ne yake gani su ba amma bayan ya riga ya ganta shi kenan an gane ku wa ra'al mujrimuna la tazannu annahum waqi'uha wa lam yubdu anha masrifa fa yadda mutum ya samu dawo kai mata wa idza alladhina asrafu shuraka kuma a gobe kiyama idan waɗanda suka yi shirka suka haɗu da aba abokanan tarayyar da suka sanya ma Allah wato masu bautar gumaka suka gamu da gumakansu masu bautar wani Allah suka gamu da dukkan wani dangin abin bauta da suka bauta wa ba Allah ba kafu sai kan sun ce rabbana ya ubangijin mu isra'a ila ladina kunna nad'u min duni Wannan su abokan tarayyar da muka sanya maka muka kasance muna kiran su muka kalle da haka in ma har akwai wanda za a kama da azaba to su ne banda mu Sun suka ja mu akan tafarkin ba wannan shine abin da duk mabiya za su rinka nunawa ga dukkan shugabannin da suka ja suka fata in tabarra allazina tubi'u min na tabu wa ra'u al'azaba wa taqatta bihim al'asbab wannan ranar da za su nemi su kauce kenan da ce a'a babu da laifi ga waɗanda suka ja muke an gane ku waɗannan sun mutu rinka kira ka Allah ce fa alqaw ilayhim alqawla sai su shugabannin su mai da martani ga waɗancan mabiyan su yace innakum lakazibun ƙarya kuke ba mu kuka ba ƙarya kuke ba mu kuka bautawa ba ba mu muka ga ku ba ku ne kuka zaɓa mu kanku da kirkin ba an gane ku sallatu wa an qawla Allah yawma idhin salam وضل عنهم ما كانوا يفترون وألقوا إلى الله يوم إذن السلام أولا يلي قباء ينسى ذات يقع الأمر يزوى الله لسوة أن لأسى بيدا وانت سكبير وضل عنهم ما كانوا يفترون irin abin da suka kasance suna kirkira na ƙarya kuma yau ya tafi ya bar su ba zai amfane su ba sun rike waɗansu sun ce masu ceto ne an tashi kiyama sun ga su ma suna ta kansu sun riki waɗansu sun ce su ne za su yi musu gafara an tashi su sun ga ba su da ita neman da suke a ban na alhum ba samu yasarun ta? shi yasa dukkan alaƙar da za su yi da kowane mutum ko gina ta akan alaƙa bisa da jin tsoron Allah alaƙa bisa ga takawa alaƙa bisa ga biyayya ga manzon sura annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da Allah ya al-aqil la'u yawma idhin ba'dhum li ba'd aduwwun illa al-muttaqin dukkan waɗansu abokanai ko mutsaunata juna a wannan yini sashi zai zanto mai zagin sashi sashi zai zanto mai la'antar an gane ko illal muttaqin sai waɗanda suka gina kaunarsu ko alaka su bisa ga biyayya ga Allah bisa ga biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma in ba haka ba dukkan wanda ya wanda ba na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba to ya fice ka kuma ran da kin kiyama za ku lafiya yawmul qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'd ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين الله يكرمك الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله جدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون الذين كفروا ولم يكن كافر كما الله وصدوا عن سبيل الله ثم تكوتي لكفر كم أبنجي ko ka ce suka kautar da waninsu daga tafarkin ubangiji domin kamar yadda muka faɗa a baya Su fi'ilan sadda yakan zanto muta'addi yakan zanto lazim muta'addi wanda yake bukatar maf'ulan bihi mansub lazim wanda baya bukatar maf'ulan bihi mansub an gane ku yakan zo da wannan ma'anar guda biyu sadda ma bi kenan yasuddu mudari'un kenan wannan idan ya zanto muta'addi kenan masdar ɗinsa sai zanto tabdan tabdahu ya sudduhu saddan wannan idan ya zanto muta'addi kenan amma wanda yake nazu sadda ma bidinsa ya suddu bi kasar sadi mubarak ɗinsa sai zanto masdar ɗinsa sudud shine masdar ɗinsa wannan kuma lokaci guda biyu da su cikin Qur'ani Allah هم الذين كفروا kafaru عن taddukum an والهدي معقوبا أن يبلغ مئلة ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما محل الشاهد وتدوكم عن البذل الحرامي هذا تدوكم من هذا بسيطة مقولة به كم جنة saboda haka anan sadda ya zanto ne muta'addi an gane ku amma inda yake zuwa lafi wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzala Allah wa ila ar-rasul ra'aita al-munafiqina yasudduna anka sududan yasudduna anka sududan yani yaqiduna anka haidan ko haidatan ko yamiluna anka mailan sai su kauce da kafarki gaskiya to anan gurin yasuddu wa inna alladhina kafaru waɗanda suka kafa wa ubangiji wa saddu an sabilillahi kuma suka kautar da wani daga tafarkin ubangiji din bidnahum azaban fawqa al'azab za mu kara musu azaba dadi akan azabar da ya kamata su samu da wa duliyalu awzarahum kana latan yawm al-qiyamah wa min awzar alladhina yudillunahum bi ghayri ilm kamar yadda muka faɗa baya wa la ya'malunna athqalan wa athqalan ma athqalan wa la yas'alunna yawm al-qiyamah amma kanu yaftarun kuma shine abin da annabi ya faɗa cikin hadisi yace duk wanda ya kira mutane zuwa ga duniya yana da ladan aiki da shari'ar yana da ladan adadin mutanen da suka bi shi suka yi aiki da ita ko sun kai nawa haka duk wanda ya aiki zuwa ga barna to yana da zanubin wannan barnar kuma yana da zanubin adadin mutanen da suka yi koyi da shi wajen aikata wannan barnar shine zidnahum azaban fawqal azabi sai mu fara musu azaba dadi akan azabar su da babu kullun ka zanto zakada mai koyar da alkhairi cikin al'umma kar ka zanto zakada mai koyar da sharri yanzu da aka ce ga wani kamfani na kaka sai ne ka fara koyon su kawo wa mutane a garin ka kana da zunubin kayi kaka kana da zunubin adadin mutanen da za su bi wannan tafarkin na kakar sabon kamfanin da ta kawo sabuwar formula ta taka da ta je ta kawo daga wata kasa ko daga wani gari haka aikin sako kowane iri haka bid'a kowace iri idan kai aiki da bid'a kana da zunubin yin aiki da ita kana da zunubin adadin mutanen da suka fi ka su suna kyautar da san kai malam ne da jin tsoron Allah ba za ka ba su abu a rayuwa a hagun gunta ba a ce ba haka al'amarin su ba sai ka dora su da daidai ba to adadin duk mutanen da suka fi ka shikenan kana da zunubin shi yasa galibi kuke ganin malamin gida baya isu ba barnaci ne da zunubi sai tuba dan saboda yana zunubin su ba ya kira mutane cewa ku zo ku aikata malamin gida kuma yana gida sa kuma ya ga miliyoyin mutane maza da mata wadansu sunan su za a kira su kuka dan girmama shi wadansu sun dauka wani ne wadansu sun dauka kaza ne to adadin nan da suka bi wadansu sun mutu garin baya waɗansu sun mutu jiya waɗansu karanje jiya waɗansu makon jiya dubban su kuma suna nan gare suna bin su kan fata idan shi ya dawo kan tafarki ya zai da adadin mutanen da suka wannan zunubin ne zai hana su ba ya san abin da ake faɗa gaskiya ne ya karanta ya bin da littattafan Allah Qur'ani din sa amma ba zai taɓa yarda ya goyi bayan abin ba saboda zunubi ya riga ya dabe da shi ko saboda ya halakar da miliyoyin mutane a cikin kasa ko wajen kasa a cikin jiha ko wajen jiha saboda haka har kullum mutum ya tsanci bid'a mugun abu ne daga shirka abin da ke biyo baya wajen laifi shine bid'a Allah ya tsare mu lidnahum azaban fawqa al'azab za mu fara musu azaba kan azaba su da ma kanu su duna saboda abin da suka kasance suna yi da ba wa yawma nab'athu fi kulli ummatin shahidan 'alayhim anfusihim وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب سريانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين فتنا ومتى اليوم نبأته من كل أمة في كل أمة شهيدة أنا بزعم كاشمة يشيدة شكل قوة الأمة kamar da magabatar cikin jiya mai sai da ana nufin annabin kowace al'umma min anfusihim daga cikin kawunan su annabin da aka turo musu shi zai musu shaida waje na da shahidan ala haula sai mu zo da kai kai kuma kana mai sai da akan wadannan ana nufin mutanen karshen zamani a zo da annabi sallallahu alaihi wa sallam sai sai da akan su daidai yake da fadin Allah ta'ala fa kafa zadina min kulli ummatin bi shahidin wajina bika ala haula shahida ka tuna wannan ranar da zaki kiyama ranar da zamu tafi duk ka tunatar da su ranar da za a tafi mai shaida cikin kowace al'umma dan mai shaida dan cewa ya isar su kuma sun bi ko in ba su ba wa nazzalna alayka alkitaba sa'annan mu ne muka saukar da littafi akan wato alqur'ani mai girma tibyanan da kulli shay dan ya zanto bayani na kowace irin abu tibyanan innan mawjuhu min al-i'rab ko dai zanto hal na kitab halaka kawnihi mubayyinan li kulli shay ko ya zanto cewa mafa'ulun li ajlihi ne shi bayanan da kullu ke sai zanto masdar ne kana mun saka da wannan littafi akan kadin ya zanto bayani da kowanne irin abu wa hudan kuma ya zanto wato shiriya wa rahmatan ya zanto kuma rahama wa bushra sannan kuma ya zanto Busara, lil muslimina ga waɗanda suke musulmi wannan shine muhimmin qur'ani an saukar da qur'ani dai ya zanto bayanin kowanne irin abu shine malamai suke cewa abinda ake nufi bayanin kowanne irin abu ba wani abin da kake bukata a shari'ance wanda babu shi a cikin alqur'ani ko dai qur'ani yayi nassi akan ta karara ya bayyana shi ko qur'ani yayi ishara ya zuwa gare shi sauran bayanin kuma sai ka koma hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi a matsayinsa na wanda ya zo da alqur'anin dan ya bayyana maka dunkulalliyar jumlar da ke kan gurin menene fasararta shi kuma sai jibinta nauyin bayyana maka ko a aikace ko a magance dan haka rayuwar annabi shekara 23 din nan qur'ani na sauka aikin sa da maganganun sa duk fasara na alqur'ani shi yasa ba saukar da shi gaba ɗaya ba tunda aikin ba zai iya yi gaba ɗaya ba rana daya sai ke shekaru nawa 23 ana saukar goma sha uku a makka goma kuma a madina sai to aikin annabi da maganganunsa duk fasara ne na ayoyin alqur'ani ne sai to wannan aikin nashi da maganganunsa da ba kuma ne hadisin sa wanda wani ke inkarin cewa dan ne za a ce hadisi bibiyanan da kulli sai qur'ani bayani ne na komai na addini ko dai a fayyace billah billah ko a dunkule hayyacewar kuma a nema cikin hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan suka Abdullahi dan Mas'ud wata rana ya zo ya karanta wani hadisi wata mace ta tambaye shi dangane da hukuncin abin nan alwasima wal mustasim yake cewa ubangiji ya la'anti la'ana wal mustawsima ubangiji ta ala ya la'anci alwasima wal mustawsima alwasima ita ce mai yin zane al mustawsima wanda kuke ai mata zane shine akwai wani zane da mutanen jaririya suke yi a zo ai ko hoton ka dangare ko hoton wani gizo gizo ko wani tautau a jikin mutum a zo da haka da allura idan aka gana sai a sassa ga da allura idan jini ya fito to kuma sai a sa lalle a wajen to idan ya kame sai ga wannan abin ya kame ba zai taba wani mutum to mutanen jahiliya suna ado da wannan wani lokacin su suke wani lokacin mata har yanzu a akwai suka kasashen da suke irin wannan za ka mata su suna irin wannan adam waɗansu ya fuska waɗansu ya kafin hannu waɗansu ya zira hannu waɗansu su ya kafa to wannan shine yake cewa Allah ya la'anci alwashima wal mustawshima sannan Allah ya la'anci almutanammisa waɗanda suke tsire gidansu da ido su gyara ta ta yi tiri su ado da ta ma da suke wannan Allah ya la'anci su haka mazan da suke ma da an zaka hukan sai ce wal mutaqallidat da waɗanda suke yin wato ainihin wusuliya haƙura ne da su a matsayin kankare haƙorin ba su da wusuliya wai amma sai sun yi wusuliya su ji a tike shi a kankare shi a sa zarto a yi ta kankarewa wai sai sun yi wusuliya sun ya zo dan a ce wancan tana da wusuliya kuma ko ina tana dariya a ta samu wusuliya ta samu wusuliya to wannan wannan Allah ya tsine musu in ji Abdullahi da musu sai wata mace ta jiki sai ta ce dan me za ka la'ance ku yace dan me ko ba zan la'ance ku tun da Allah la'ance ku sai ta ce ina Allah la'ance ku na karanta Qur'ani daga farkon sa har ƙarshe ban ga inda Allah la'ance ku wato kaga mutum tana da karatu yace in dai kin karanta to lalle kin mutu ta wajen la'antar sai dai ko muke fahimta yace na karanta ban gani ba yace kin biki karanta fadin Allah ta'ala wa ma atakum rasulu fa khuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu biki karanta wannan ba sai eh, lalle na karanta da ah to manzon Allah ya la'anta kuma Allah cikin Qur'ani yake abinda manzon Allah ya zo da shi a karba shin wannan ba ya zanto goyen baya ba ga abinda annabi a duk wanda manzon Allah ya la'anta ai daidai da kai Allah ya la'anta ba wani bambanci ko haka al'amari yake haka har kuma imam shafi wata rana an je aikin haji ya tsaya a gindin ka'aba yace duk wanda ya mun tambaya yau sai na ba shi hujja daga cikin qur'ani ka mutane kuma a koma cikin irkuli sai wani daga hannu ce akar mukallahu mutum yana cikin aikin hajji ko umara sai ya kashe kudin cizo menene hukuncin sa kuma aya ce aya ce menene hukuncin wanda ya kashe kudin cizo na cikin aikin hajji ka san idan mutum na aikin hajji an hana shi yin farauta ta sarari ba za ka harbi wani mai wani abin farauta ba barewa ko wani tsuntsu ko haramun ne to waɗannan dama an sa a gonar su a kai to wai sai ka tambaya kudin cizo kuma ya hukunci In ce ba komai a kanta yace menene aya yace Allah ya ce ma atakum ar-rasulu fakhudu wa ma nahakum anhu fantahu abinda manzon Allah ya zo da shi a karba abinda ya hana kuma a bari yake to ko manzon Allah da bakinsa yake cewa kitta dubil ladaini min ba'di Abi Bakr wa Umar Kun yi koyi da jagorori guda biyu da za su zo bayana shugabanni guda biyu da za su zo bayana Abu Bakar da Umar yake to wannan ya zanto shaida daga annabi cewa mu ba abubakar mu ba umar to ga fatawa daga umar dan khattab cewa duk wanda yake kudin shi ba komai a kansa dan haka ayar ma aka kuma rasulu ko kuma mana kuma tana nuni ga wannan fatawar ta umar dan khattab kawai ta fuska tunda an ce duk abin da annabi ya faɗa karba to annabi da kansa kuma yace abi umar abi abubakar to kuma umar da kansa yace in ka kace kudin shi ba komai kenan a wannan hukuncin yana karkashin ma aka kuma rasulu ko kuma wa ma nahakum anhu fanta yana cikin alqur'ani ina ba mun bai wato dai wannan sai nuna mana cewa abinda ake nufi da Qur'ani ya zanto bayanin komai na addini wato ya zanto ko dai yayi bayanin abin abin kule fassarar na cikin maganganun Annabi da ayyukansa ko ya zanto yayi bayanin Allah Allah bayanin da kullu to sai waɗanda suka ce ai kai in san ma da aka ba wai sai al'amuran addini ba dukkan rayuwa ta fitar da cikin alqur'ani sai wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba bai sani ba suka ce kowanne irin abu yana cikin alqur'ani ba wani fanni na ilimi wanda babu shi cikin alqur'ani suka fara bugawa suka ce misali da dauki ilimin kafinta ilimin kafinta akwai shi a cikin alqur'ani wa auhayna ilayka an tusna ilfulka bi a'yunina wa wahayna da me ake yin jirgin ba da ko ba yanzu ga kafintanci ya tabbata cikin kafar annabi kuma akwai ila a cikin kisarwa Dawud da kuma Sulaiman wa annamnahu sanata labutin lakum lituhsinakum min ba'dikum fa hal antum shakirun wa alanna lahu alhadid an i'mal sabiqatan wa qaddar fi sadr suka ta jike rake ya kai sarkacin wannan kiran dabbobi ne kiran maji ne kiran mota ne kiran dukkan wata kira ta shiga karkashin wannan suka ta abin da ya shafi kuma wato ainihin handasa wato abin da eh, injiniyar eh, ne wanda yake da bangaren building suka ta akwai cikin alkur'ani domin dukkan injiniyoyin sun yarda ginin da ba shi da inuwa shine dukkan ginin da yake da kusurwa guda uku idan kai gini da zai ka kusurwa guda uku ba yadda za ka samu inuwa in kana kai inuwa sai dai kai kusurwa guda hudu ko shi da kona kuma ta haka amma idan kai gini wanda kusurwarsa guda uku to babu yadda za ka samu inuwa to wannan ko qur'ani ya nuna in taliqu ila ma kuntu bihi tukadzibun in taliqu ila dhillin bi salati su'a ku je ka wata inuwa nan ma abuciyar kusurwa guda uku sun tafi sai Allah ce la zalilin ga ai ba inuwa a wajen wala yuqni min Allah innaha tarmi bi sarrin talqatu qatr ka annahu jimalatun aka ce to likitanci ba daga ina za ku samu suka ce gaba ɗaya ka'idar kiwon lafiya ta gina ne akan a samu balansin a jikin dan adam kada zafin ka ya hau kada sanyin sa ya hau da sanyi da zafi kowanne daidai bukata ya zama kana bayan zalika kawawa ke gudun jinin sa kar yawa kuma kar ya daskare ya zanto baya gudana zuciyarsa kada kada wata ta yawa kuma kada ta tsaya cikin ba ta kadawa dai sanan dole an samu balance wa kana baina zalika qawama wallahi lafiya gaba ɗaya ya jira kan wannan sannan ga wanda yake ya kan yin butun har karabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifa'un linnas duk ya jira kan wannan sannan ga riga kafi da aka bayar fa man kana minkum maridun aw ala safarin fa'idatun min min qatar fa man kana minkum maridun aw bi adan min ra'sihi fa iddatun min siyam aw sadaqatin aw nusuk suka ce dama ciwon lafiya ko dai rigakafi ko kulawa da yanayin jiki kar a samu wani abu ya faru wanda zai fara da wani sabon abu ko ya kasance idan kwayar cuta ta dira a magance ta duk qur'ani ko yayi nuni akan ومن كان منكم مريضا او به اذى من راسه wanda yake da amosaninta yana aikin haji ka'idar aikin haji ko umara in ka fara ba za ka aske gashin kanka ba to sai amosanin ya dare ka sai shari'a ta ce aske don gusar da cuta din ciwon lafiya ke na duk ya gare suka ce ta ko ina ka biyo akwai a cikin alqur'ani mai girma ba wata sana'a da babu dinki rini akwai sibghat Allah wa ma'atul min Allah wa nahnu lahu ahsun suka yi kamin wannan har ilimin lissafi suka ce babu rabon gado gaba sai an gina shi ne akan lissafi akan ma akan mathematics ne aka gina gaba ɗaya ilimin rabon gado daya bisa uku biyu bisa uku daya bisa shida daya bisa takwas haka aka yi tafiya daya bisa hudu duk wannan ba ilimin lissafi bane ba in mutum ba da lissafi ya zai san ɗaya bisa kaza ko kaza bisa kaza ko kaza bisa kaza suka ce ya zama sun bayanan da kullu kai sai dai kai kila ka kaga ganowa sai ka je wani ya fahimtar da kai wa fa kullu bi inna ne إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر الجبال والبر يعلمكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كثيرا إن الله يعلم ما تفعلون إن الله يأمر بالعدل للي الله تعالى ينا ينقو مرلي لين آدل abinda ake nufi da adalci dora kowane irin abu inda ya dace a dora bai wa kowane mutum abin da ya dace a bashi na haƙƙi wannan shine adalci wal ihsani kuma ubangiji na yin umarni da ihsani wa ita'i bil qurba kuma ubangiji ta'ala yana umarni da bayar da haƙƙi ga ma'abucin kusan. wato kaga ba guda uku ne ya umarni adalci da ihsani da ita'i da qurba wannan an maimaita ta a cikin qur'ani a wurare da dama dan rayuwa tana ginuwa kan adalci rayuwar sai kun jama'a ko jama'a da gwamnatin su dole sai ka gino akan adalci in ba adalci ko ba za ta yi daɗi ba za ka yi inna Allah ya amurkum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl wa la yajrimannakum sana'an qawmin ala an la ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit taqwa wa taqullaha inna Allah khabirun bima ta'malun wannan ya mai da cewa ku yi adalci an gane ko adalci kuma shine baiwa kowane mutum haƙƙin da ya dace da shi ba irin yadda waɗansu suke tsammanin adalci in samu mutum guda biyu mabambanta juna ta fuskar himmarsu da aikinsu ya zanto kuma irin aikin irin kyauta da zan zanto iri ya zanto irin gata da zan musu zanto iri ɗaya wannan idan na haka ba adalci ne ba zalunci ne domin adalci shi ne baiwa wannan abin da ya dace da shi baiwa wancan kuma abin da kuma ya dace an da ku wal ihsan Allah ya umarni da ihsani misali shi ma yazo a wuraren dama wala tulqu bi aydikum ila tahlukati wa ahsinu inna allaha yuhibbul muhsinin inna allaha ba'a alladhina taqaw wal ladina hum muhsinun wa in ta'idul qurba bai wa hal bayar da haƙƙi na dan uwanka dan uwa ta fuskar uba ko dan uwa ta fuskar uwa duk wanda yake dangantaka da kai yana da haƙƙi a kanka mai girman gaske da ya kamata ka kula da an gane ko to wannan haƙƙin shi ma ya maimaito a cikin alqur'ani wa atal mala ala hawlihi dawal qurba wa atal al qurba haqqahu wal miskina wa ibn as-sabil wa la tufassir tabdila inna al-mubadila kana al-qawali shayatin wa yanha an al-fahsha ubangiji yana hani daga alfasha abinda ake nufi da alfasha dukkan wata dabi'a mummuna dan haka rowa dabi'a ce mummuna dan haka alfasha ne wannan Allah ya hana ruwa. an gane ko rashin hakuri saurin fushi wannan dabi'a ce mummuna dan haka zaka karbi sunan alfaja dan haka an hana wannan sai ka kokarin koyawa zuciyar hakuri tarbiyyar da zuciyar ka akan hakuri kin ba kai alfaja shine dukkan wata mummunar dabi'a wal munkari abin da ake nufi da almunkar dukkan abin da shari'a ta fito kan rashin sai haramun wal baghi al baghi kuma shine zalim shiga hakkin mutane zubar da jinin su ko zubar da mutuncin su ko raba su da dukiyoyin su wannan shine albaghwi dangin al'amuran nan guda uku dukkanin su Allah ya yi hannu shi ya idukum Allah na muku wa'azi la'allakum tadhakkarun dan ku zanto masu daukan wa'azin din masu amfanuwa da barkatun da ake muku cikin Qur'ani to sanan kuma sai ce wa abu bi ahdillah ku rinka cika alƙawari da kuka tsakaninku da ubangiji yace wa za ku bauta masa shi kadai kuma bisa ga tsarin manzon sallallahu alaihi wasallam idza ahadtum har kun yi alƙawari wala tanqudul aymana ba'da tawkidiha kar ku rinka warware rantsuwa bayan tabbatar da ita al anan gurin alkawulla wadanda aka karfa aka karfafa su da rantsuwa kai alkawalin gobe zan zo wannan alkawali ne yanzu tun baka je ba laifi sai ne da kai kine saba alkawali shi ko ba da wata kafara sai dai kai kici gibadi ne baka kyauta ba amma wallahi gobe zan zo kuma sai ka ci zuwa to abu guda biyu ka da ta saba alkawali da kuma ka kare mu rantsuwa saba alƙawari na bukatar kai su da bari rantsuwa kuma daga abin da kanta tana bukatar kai ne kafara da rantsuwa wanda bayanin da yazo cikin surutun ma'ida to Allah ta wala ta kubur ayyama da ba'da tauhidi kada ku warware alƙawalla ko rantsuwoyin da kuka ba da tauhidi ha bayan karfafa su wa kad ja'altum Allah alaykum fatila alhalin kun sanya Allah ya zanto shi ne wakili akan abin da kuka furta na alƙawalla yayin da karanta da Allah zaka yi ma'ana ka sanya Allah ya zama wakili ya zama shaida zaka yi da dalili yayin da karanka ba za ka yi ba ka sanya Allah ya zama kafi kai da ko wanda ya je gani akan cewa ya zama sai da kan cewa ka ce ba za ka yi ba to ku duk abin da kai masa irin wannan bai kamata ka warware ko kenan an gane ko inna Allah ya'lamu ma tafalun ubangiji da Allah yana sanar da irin abin da kuke aikatawa to sai dai wannan baya hana idan kai rantsuwa akan za ka yi wani abu sai kuma ka ga yin abin nan babu alkhairi a ciki rashin yin sa shine yafi zama alkhairi to a irin wannan hali sai ka kiyanta idan yaso sai ka fara rantsuwa ka shine ka dacewa idan kai rantsuwa wallahi ba zan yi kaza ba sai kuma daga baya kaga yin abin shine yafi zama alkhairi sama da rashin yin sa babu dai ka je ka yi shi idan ka yi shi kuma daga baya ka zo ka fara rantsuwar ka annabi sallallahu alaihi wasallam ba zan taba rantsuwa ba kan zartar da wani al'amari sannan in da kinciyan sa yafi zama alkhairi ba sai na aikata alkhairin idan so in yi fara rantsuwa ka haka annabi sallallahu alaihi wasallam dan kar ka zo ka fake kai rantsuwa kufin da baka dan ba za ka wani alkhairi ba ke, haba wala ai da ke tawata ka ce to ba dan na riga na rantsa ba nayi ya ci ga annabi ya ba da mafaka yanzu sai kai kuma kai ka fara duk guda biyu kana da lada kai alkhairi kuma kai ka fara rantsuwa kuma kana da lada kuma an gane ko dan kar mutum ya fake da wannan yace ai an ce wala kan qudul ayma da ba'ar tauki da tunda an kullu rantsuwa ba dama a ba, wannan hadisi ya zo yayi bayanin tafiya walwalewa matakar ka gano alkhairi amma wanda aka ce karka da karware shi ne ka abin nan da zaka yi lalle shi ne ya zama alheri din kuma karanta ya kan yin ka to ba fatawa wala ta wala ta qabul aymana ba da shi da annabi an gane ko مجلد ولا تكونوا كالتي نقضت عدلها من بعد قوة أنكاسا تستخدون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 kamar ma ka taɓa yi ba kar ka yi rantsuwa idan to ka zo ka saba idan to kamar ma kai da wanda ba taɓa yi ba da kai shi ne abin da ayar ke ne da ta zuna imanakum da kalan bainakum ku rinka rikar rantsuwar ku da zanto dakalan bainakum wani abu ne yaudaran juna tsakanin su da rantsuwa mutum kawai din yarda amma ba dan sai a cikin zuciyar kawai za ka cika masa alƙawari ba kar ku haka kuka rike wannan rantsuwa ta zanto dakalan bainakum wani abu ne yaudaran juna tsakanin ku an takuna ummatun hiya arbanul umma dan wani sashi a cikin ku ya zanto ya fi samun riba sama da wani sashi abin da a nan akwai wanda zai rantsa maka a mu'amalar ka da shi dan ya samu riba ta mu'amalarsa ko ta kasuwanci ko ta wani aikatau ko ta wani kwadago amma ba dan yana na suka wannan rantsuwar ba wannan bai dace ku wannan ba an gane ko inna ma yabluukum Allahu bi ku sani ubangiji ta ala yana jarraba ku wannan gudanar rantsuwa kan harkan ku ko gudanar alƙawarin kan harkan ku jarraba ne daga wurin ubangiji yana jarraban ku ya ga waye zai fita waye zai fita wa ولنبينن لكم يوم القيامة lalle ubangiji zai muku bayani a ranar tashin kiyama game da ma kuntum fihi takhtalifun abin da kuka kasance kuna sabani kansa ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يدل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون ولو شاء الله دا الله ياتو لجعلكم أمة واحدة دا كي ما يشيك بزنتو الأمة بدا كي يترك لنكو بزنتو مسيني ولكن يضل من يشاء سيدي الأمر بعد يتبع ومن يجينا هل لكر دا وان ويهدي من يشاء لنكو مسيدير دا وان wala tus'alunna amma kuntum ta'malun kuma lalle za a tambaye ku game da abin da ko kasance kuna aikata wannan bayani ya riga ya gabata kar mu kafa hujja da a ta ubangiji cewa to yanzu kenan sai mu tsaya a yakan shi ba lalle sai mun yi sallah ko azumi ko musulunci ba in Allah ya so mu zama ɗan aljanna sai mu zama in bai so ba ba za mu zama wannan ba za ka hujja da wannan ba kamar yadda na faɗa na kuma nanatawa almashi'a guda biyu almashi'atul kauniyya da almasi'atul qadariyya almasi'atul kauniyya irin yadda Allah ya so duniya ta kasance rabin da musulmai rabi kafare ko ka ce waɗansu musulmai waɗansu kafare waɗansu ɗan wuta waɗansu yan aljanna waɗansu mawadata waɗansu waɗansu kuma ba mawadata ba haka Allah ya so duniya ta kasance amma yanzu kai ba ka da tabbas na cewa shin a wani aji kake a ajin mutanen dama ko a ajin mutanen hagu amma ka san dai ka san biyu ne sai dai ba da tabbacin da za ta tantance ba kanka ina Allah ya ka to rikin sanin wannan tabbacin kar ka zauna a faganiya sai Allah ya aiko kuma da mashi'atu shar'iyya al-mashi'atu shar'iyya shine sai sauka da littafai ya kuma turo annabawa wanda suke bayanin ku yi kaza in ji Allah ku bar kaza inji Allah abinda Allah ya ce ku yi din nan to shine yake so ta hanyar mashi'arsa ta bangaren shari'a kuma shi ne abin da zai zame maka hujja kai a gobe kiyama abin da yake ku bari sannan ne abin da Allah baya so a bangaren mashi'arsa ta shari'a kuma shi ne abin da idan ka aikata zai zama hujja akan ka gobe kiyama da haka karka yi ta kafa hujja da almashi'atul kauniyya dan ba ka tabbata kai cewa a wani bangare kake amma ta bangaren almasi'atu shar'iyya duk wanda ya bude qur'ani ko karanta hadisan Allah sallallahu alaihi wasallam ya san me Allah yake so ya san me Allah baya so to wannan shi Allah ya nufaci duniyar Allah bai yarda wa duniya ta kai a kan ba duk da ya kaddar duniyar ta zama gida biyu amma bai yarda mata ta zama kafira ba wala yarda li ibadihi kufra inna Allah la ya'muru bil fahsha Allah baya umarni da alfasha Allah na umarni da adal Allah na umarni da ihsani umarni da adalci yana nufin Allah baya umarni da kiyan adalci ne kiyan adalci zalika yana umarni da ihsani wannan nan Allah baya umarni da shi ke yin hisani zai shi ke yin hisani mun da wa ita'i bil qurba bayar da kyauta ga mabucin kusanci wannan nan Allah baya san mai ruwa duk lokacin da Allah ya umarci abu to wannan abin zai zanto kamar na nahayul hamdulillah Allah da hana shi ke to wannan irada shar'iyya da islaka ka hujja amma nan ana magana ne akan mashi'a kauniya wanda ba za ka hujja da ita ba Allah na ba mu labarin ta ne dan mai yadda girman ikon ka kawai amma ba dan ta zama mana hujja ba an gane ko walau sha Allah la ja'alahum ummatan wahida da Allah ya ga dama sai ya sa mutane zanto al'umma gaba daya guda daya a dunkulan da guda ba wanda zai yarda akwai kuskure da mutane suke sai mutum ya kafa hujja da masi'ar Allah a bangaren addini amma a bangaren duniya ya kafa hujja da ita shine kamar da muka da nan ko a mashi'a da sai ya kafa hujja da mashi'a ta a bangaren addini me yasa baka yi sallah ba Allah ne ya so me yasa baka shiga musulunci ba Allah ya ga dama da ya ga dama da lafiya to wannan bangaren addini kenan yake yin haka amma inda za ka dauko garwacin wuta ka ce bude hannun ka in saka da Allah ka rike mun kafin fito daga nan da azan ko ne ka ce ai ba ko ne wajen Allah ya ga dama duk da wuta tana da kuna amma ba yanda za a yi kunan nan ka rasa fatan ka har ka jira da dinka sai in Allah ya so sai da wannan ba zai ga wannan ba to kaga bangaren duniya yake da da masi'a ta kauniya amma bangaren addini kuma yake kafa wajen da masi'a لا لا ولا تستخدوا أيمانكم دخلا بينكم فتذل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء وتذوق السوء بما صدفتم صدكم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون التي ولا تشتدوا أمانكم دخلا بينكم kada ku riki rantsuwa da kuke yi a tsakanin ku da juna ta zanto da kalan na kuma wata hanya ta yaudaran juna tsakanin fa ta zalla kada mun ba ta ha sai kafa ta zame bayan tabbatuwarka abin da yake nufi sai ku kauce daga kan tafarkin shirya bayan ko da kuna shiryayyu wannan sai nuna yin rantsuwar ƙarya yin alƙawalla wanda mutum ya tabbatar a zuciya ba zai cika su ba amma ya rinka yaudaran mutane da su to wannan sai ya zanto dalili ne na nuna kaucewar ɗan adam daga tafarkin shirya Allah ya tsare mu domin idan kuka yi haka fata zilla kadamu sai kafa ta kauce ba da subuti ha bayan ku ta riga ta tabbata sai ta zo ta zani wa tazuku su'a sai ku zo ku dandane mummunan sakamako bima sadattum an kabilillah saboda kauce wanda kuke daga tafarkin ubangiji walakum azabun azim sai zan to azaba mai girma ita ce a bar tabbata a gare ku Allah tsare sai kuma ce wala tasaru bi ahdillahi samanan qalila alkawalin da kuke tsakanin ku da ubangiji na za ku bi za ku duma zan sallallahu alaihi wasallam kar ku mutanya shi da nan kalida wani dan farashi kankane na rayuwar duniya abin nufi tsayawa kan tafarkin shari'a kar wata daula da za ta samu yar kankanwa a duniya da sa ka wa tafarkin Allah bayanin hukuncin hukuncen musulunci da ka sani kada wani dan farashi kankani na duniya ko wata lagwada da kake samu a wajen mutane ya sa ka koyi gaskiya ka kasa faɗa musu dan idan kai haka ka sayar da alƙawarin Allah da wani dan farashi ka sayar da su arhaji domin idan ka bi alƙawarin Allah ka bayyana hukunta hukuntansa yadda suke a Qur'ani yadda suke a hadisi ka kama kanka shine gidan aljanna ya to ka shiga ka dawwama a to sai kake ganin bayyana irin wannan zai sa ku samu fito na fito tsakaninka da mutane mutanen nan ko talakawa ayyuhan nasu ko kuma almala'u masu mulki dan kar a samu wannan barakar tsakaninka da su sai ka ɓoye wani bangare na hoto hoto ayoyi ko hadisi sai ka musu kwakwalima ka dan daddanne dan ka ci gaba da samun ribar mu'amalar ka da mabiyanka dan ka ci gaba da samun ribar mu'amalan ka da manyan masu mulki waɗanda kake ganin faɗin ka za zai mona musu duk da ko Allah na san abu sai ka ɓoye wannan dan kai mantainin din alaƙar karshe to wannan ya zanto istirar istirar da jadin zama na nan kalilai yanzu ayoyin Allah da hukunce hukuncensa ka sayar da su da farashi dangane ma'ana ka kin aiki da su a madadin su ka karɓi dan wani abin da za ka samu na duniya wanda bai sai ya kawo ba to shine Allah ke hali a kai ma inda Allah huwa khairul lakum abin da za ku samu a wurin Allah shine mafi alkhairi gare ku in kuntum da in kuna da masaniya abin da za ka samu a wajen mutane ba komai bane ba girmamawa da mutane za su maka ce kai ne wani kai ne wani matukar akan fata ne girme ne dan taron mutane matukar ba akan alheri bane ba taron guda ne baya taruwa sai akan mai sai akan laki to haka taron ɗan adam yake inda ba akan gaskiya za a haɗu ba yanzu za a taru kamar za a tafi duniya kamar za a je sama a dawo saboda kai gobe kuma an banta da to da haka tun farko sai ka da wanda taron su ne amfani da shine taron malaiku almala'ul a'la idan ka tsaya akan tafarkin shirya to sai Allah ya soka shi yasa sai Allah ya kurka maka tafarkin da zaka bi ka zama sa ko kai namiji ne ko mace ne ga hanyar da zaka bi ka zama wali ga hanyar da zaki bi sai ma ki zama waliya a gidan shi. sai yace man adani waliyan faqad azantuhu bil ardi duk wanda ya gaba da waliyina kalmar wali tana nufin masoyina tana nufin mai bin na mai bin hukunce hukunce na duk wanda ya gaba da shi in ji Allah Allah ya dufa kada azan harbi Ina ba shi sunan wa ya zani yaki ne to sai kuma ya kawo da me ake samun wilaya din sai ce wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya min maqarratuhu alayhi ba abinda bawa na zai aikata ya zanto na kaunace shi sama da abinda na wajabta masa wane ne san ba abinda Allah ya wajabta na sallah wajibin sallah guda nawa ne a yi biyar wajibin azumi guda nawa ne ramadana kadai wajibin aikin hajji ba to daya a rayuwarka gaba daya in ka tsara duka dawuri ne ko nafila yasa balaraban kawai da zai cewa annabi ba ni labarin salloli na Allah wanda kai ke biyar sai in ka ga dama sai ka dawuri azumi fa ita ramadan sai in ka ga dama sai ka dawuri hajji fa ita so daya sai in ka ga dama sai ka dawuri annabi zai faɗa masa hukuncin musulunci eh ka ce ko ko ba zan ƙara ba ba zan rage ba ka tsauri kan babu amma wannan farillan ba za a yi kafashi da shi ba annabi ce ina mutum ya ga dan aljanna suka ce ga mu yace ga cikin kalli yace dakhala aljannata in sadaka ko aflaha in sadaqa kamar da ruwaya ne to da haka ba abin da zaka aikata Allah ya kaurace ka saboda ne sama da farilla to mutum sai yana sakaci da farilla baya tsaye da daidai kuma amma yana takalta da nafi wannan wani irin abu ne kana da kudin ba baka da biyan bashi wace aka yi kenan dabara rashin dabara kenan ka armo kuma ka sayar ka dabara rashin dabara kenan kana da kudin ka saba da lagiyan baki baka sauke farilla ba kana ta tawuri to sai ya tsara gaba sai ya ce wala zalu abdi takarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbu ba wana ba zai kusance ba ba zai buce ba yana neman kusanci zuwa gare ta hanyar nafi kudi hatta uhibbahu hatta na so ga farilla ga nafila to kada su kana cikin sadiqun bil khairat bi idhnillah to menene kuma idan Allah ya so mutum sai ce fa idza ahabbtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtu biha wa rijluhu allati yamshi 'alayha in dai na so shi kuma to sai in zama jinsa da yake ji da shi ganinsa da yake gani da shi hannunsa da yake bayarwa ko karba da shi kafarsa da yake takawa da ita sai in zame masa wannan to a nan gurin fassara guda biyu ne wannan hadisi zai iya dauka fassaran gaske wanda malaman gaskiya suka fassara da fassara ta kuskure waɗanda wanda suka kuskure wajen fassara fassaran gaske Allah ya zama jinka da ganinka